جهنم ملوبا مدحورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ayat meniko dipun dawuhaken dening Allah badane Allah nyebutake sing paring rizki makhluk sak donya sing butuh rizki yaiku pangeran ana sing diparingi jembar ono sing sempit ya iki dicetakno inna rabbaka yabsutur rizqo. sak temene pangeranmu iku jembarake sapa pangeran ing rezeki liman yasha tumrap wong kang ngersakake Allah ing man wayak dir lan mempersempit ana sing rezekine jembar ana sing rezekine sempit ning kabeh diparingi Napa hmm. dane nerangno nek rezeki iki paringane Allah. Anjur Gusti Allah meleh-melehno. Wong Arab-Arab jahiliyah nek ndanak kok dadi pateni dipendhem urip-uripan. alesane ngurang-ngurangi tadah jane nek dipangan bapak ibune cukup sekilo barang tambah anak lah mareh karo setengah kilo kuitungane menusa luweh-luweh wong sing hasil rezeki ki pas-pasan kaya karyawan buruh pegawai ku kan pas-pasan nek tambah anak berarti tadae kurang niki pikiran manusa nah badane dijelasake sing paling rezeki ki pangeran <clears throat> Mulane dengan dawuh wala taqtulu lan aja mateni sira kabeh iki sekawit sing dituju <clears throat> kufar masyarakat jahiliyah nek diparingi anak ku terus dipendem pendem Mulane Sayyidina Umar bin Khattab niku nalika dadi khalifah. Nek eling lakune jahiliyah. Kadang-kadang nangis, nangis dhewe. Ning kadang-kadang guyu dhewe. Wis dadi khalifah nih. Nek nuju nangis niku eling nalika mateni anake Sayyidina Umar bin Khattab eling nalika mateni anake nalika isih dadi kafir ceritane ya ngene iki ceritane ampun aku roh dhewe ngono goroh niku ya ceritane Sayyidina Umar bin Khattab nuju tindak ibu hamil sepuh babaran Sayyidina Umar pasti tindak ibu babaran lahirake delalah wedo, katok ayu. Jengko nek konangan bapake mesti patene. Cepat-cepat badane diupakara sebagai bayi sak piturute disandangi sandangan lanang. Supaya engko selamat ora dipateni bapake. bapake teka diapusi karo sing wedok lagi mau lanang anake iya ya goroh ngono ku rak apa-apa kanggo nyelametake timbang dipatene hmm. Sido ora dipateni selamat. upakara nganti gedhe kira-kira umur petang tahun dijak lunga nang dalan anake kepoyo nah iki bahasa Jawa kepoyo ngono nguyuh kudu ngono kepoyo ngono engko nek ngising kudu kebelet ngono iku bahasa Jawa aja dipadoni bahasa kepoyo arang kepoyo terus dibuka suale jebul wedo oh, aku diapusi iki wala terus sanalika bocah iku dijak dolanan nongone nongone istilah Arabku segoro wedi jadi Arabku wedi-wedi ngene iku jak dolanan jegong-jegongan terus bocah di teke nak kono diuruk kok sithik-sithik sithik-sithik ya, nganti gembor-gembor terus nganti peres mati iki iku nalika dadi khalifah khalifah nu presiden khalifah ku presid presiden nek cara saiki dadi presiden ku dak ana wakile nek pilihan ku khalifah ngono tok ora ana khalifah A wakile B ora ana iki cara cara Islam ngono iku khalifah Anggereling nalika mendem anake nangis nangis ora isa dipekak rumangsa dosane gedhe. mendahne yo ya besok piye dosaku iki. Tapi temut-temut Sayyidina Umar pun tadi khalifah, tobaté wis nemen niku. Tobaté wis nemen. Alaku zaman kafir, zaman jahiliyah ya wis diapura. Kadang-kadang nangis dewi-dewi nangis dhewe nek nuju nangis iku kelingan nalika mangan brahalane wong kafir iku sing santri lho kafir kono sing santri bareng nek nuju lunga ngono nggawa patung nggawa brahala Jadi sak dalan-dalan nek neju salat cara Buddha, cara itu patunge ditokno. Siji mongso Sayyidina Umar bin Khattab tindak temanca negari lali rak nggawa patunge Arab sembahyang terus gelepung gandume digawe patung-patungan. Mesti dari patung terus sholat cara jahiliyah sembah. Nek bar dokok tas maneh lungo. Tutuk wayai sembahyang maneh lah patung mau ditokno neng patung-patungan kok gelepung gandum roti cara cara roti mbah badannya nyembah arep sarapan roti newis entek nah, terus wetengeleh kepeksa patungnya dipangan pangan tangane ndase nek eling ngono iku nang guyu guyu dhewe ayo oh pangeran kok tak titili oh, eling nitili pangeran Mereka wis ngerti nek bodho, tapi nek durung tok hidayah ora iso berubah. Hmm. Ayo pangeran kok tak titili. Elinge nalika dadi khalifah. mulane sok guyu dhewe sawi jenengan nek nuju WC nek nuju ana perkara sing guyokno iku nek jumbleng kan iso guyu dhewe kula nate niku ujug-ujug guyu dhewe niku eling nganti mandes guyu dhewe saged pancen ya hmm. dadi pembunuhan anak urip-uripan ki wis laku jahiliyah kufar jahiliyah ane iku di do masuk Islam iku ana sing ijih neruske ana sing wis ngebari Quran ngelarang anak-anakmu dewi tidak usah mbok pateni khomsat khosyata imlaqin kerana wedi kefakiran ora usah wayang urang-urangi tadah dilengke Gusti Allah nahnu narzuquhum utawi ingsun Allah narzuku iku ngrezekani ingsun hum ing auladakum wa iyakum lan sira ya tak rezekani rezeki tadamu ya ana rezeki kanggo anakmu wis ana wis tak jadang ngene iki nek ana wong Islam ora percaya ora percaya kaya ayat ngene iki murtad ora cilian Olane keyakinan kita iki dimantepake. Wong kadang-kadang wong tuwa mangan rezekine anak. Ora rumangsa. Ana wong dibayi. Kan ana wong tilik. Ngeteri gula. Ana buah apel, ana anggur, ana klengkeng, ngono-ngono. Lha bapak bapake ya mangan klengkeng. Ora reti niku gek bayi. Mung ora ana bayi masak do ngeteri. Ngeteri wong tuwa bayi tuwa nggo apa kan bosen ngono niki. Ora rumangsa. Nek klengkeng mau gek bayi sing mangan bapake, ibuke. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Pokoke laku kita niki sampean pelajari dhewe-dhewe Quran sing dadi tuntunane. Engko nafsu sampean cacak takoni niki. Ya. Quran ku carane anu risik Pas-pas pas. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Hmm. Aku sing rezekine. Ya. cuma saja eh kalau saja eh uangku golek rizki saja eh tapi jane rizki sing ngajak uang niku sing mesti rizki sing ngajak uang Wong nek wis dak entuk rezeki dilalah, disandingi rezeki sak meja iku lho, dak kepangan. Sapan pun nate enten tiyang sugih nemen. Oh nate napa dereng nunggone wong sugih nemen. Nemen iku lara sing nemen. Lah wong Jawa dibuak lorone nemen ngono to. Asale lara sing nemen. Ngalamate lara nemen. Oh. Yaiku wong sing wis lali wektu. lali srawung iku ngalamate wis nemen larane pamane ana wong tuwa loro nok bali iki dina apa nang iki wis nemen nek ana wong tuwa ngono sing anak aja nerunyam halah etak-etak ora reti aleman wis tuwa malah aleman ngono dosa gedhe hmm. gelo aku dadi anak em oh, wala wala ngono gede desa gede ing alamate wis nemen kowe ku sapa nang anak embre sapa desa gede ngalamate nemen nek wis ngono ku ditunggu ditunggoni ya warang zikir La ilaha illallah Nek moco cu banter-banter Ojo kelirin Engko nek wis iso nirutno La ilaha illallah Nek wis iso Ojo dijak ngomong Dimaksud Kelebu golongan Mangkana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah wong sing akhir ucapan maca la ilaha illallah mesti swarga dadi wong arep mati kok la ilaha illallah mesti swarga sebab sing endi kok kanjeng nabi malane ora usah dijak ngomong maneh hmm. Gue Nah. Jadi rizki balik paringane Allah. Nah, badane nerangno mergo kekuatirane anak nganti dipendem urip-uripan mergo ngurang-ngurangi tadae kuatir nek dak uman dikandani sing marang sing makane kuwe aku Gusti Allah sing makami anakmu ya aku nah, Ha, terus nerangno hukume. Inna qatlahum satemene mateni para anak kanae kono apa qatlahum hidanku kesalahan tegese dosa kapiron kang gedhe. Ora klebu dosa cilik tapi dosa gedhe. Nah. Lah niki termasuk mateni anak anak sing isih nok kandungan ibu badane umur petang wulan itu termasuk kotlu sebab apa sebab anak nok kandungan ibu nek wis petang wulan ku wis dipasang nyawa sumayum fakhu fihi ruh sumayum marubi arba kalimatin nah, ya. ya. pasang nyawa nek wis petang wulan yaiku badane sampurna rupa daging nah, petang wulan wis sampurna nek lemateni sadurunge petang wulan berarti durung ana nyawane iku termasuk dosa ning dosane dosa tabdzir mubadirake barang dereng dumugi kotslu kula wangsuli malih nek ana kandungan ibu digugurake cara saiki kadang-kadang kata wong sing berai tapi mau tanggung jawab keberainane ya kadang-kadang liwat sing orang genah ya, miliwat coro pitik-pitikan ya. terus badane katok hamil terus digugurake ya. dokter sing ahli gugurake ya ana ngene ku bagian tukang rono kadang-kadang kalau mau cono surat kabar kecekel dokter ya kecekel dokter lo kok gelem ya opane larang oh, ini kalau mau catang surat kabar Niku neling gugurake sadurunge petang wulan. Petang wulan iki ya kira-kira. Bapake ya ora reti, ibuke ya ora reti, berarti kira-kira. Aku ibu sing ngrasa kadang grenjel kok ngolah-ngalih ayeku. Wis urip berarti ya. nek leng gugurake sak badane umur petang wulan tegese wis ana nyawane pengguguran mau hukume hukum qatlu pembunuhan nek sak durunge ana nyawa namene tabdzir mboten qatlu tapi podo harame harame berat sing qatlu ning podo padha qatlu nek nang ngene kandungan ora ana kisose. Kisose ora ana. Namung kewajiban merdekake budak. Niki ora ana Islam, mung iki wong delondong-delondong ya ora ana kono. Lah kita wong Islam sing ati-ati, aja niru lakune wong kafir. <sighs> Niki hukum kau Nganti nak gede Quran ku disebut inna kot lahum. Ya, inna kot lahum. Kibab pengguguran. Nah, terus bakdane masalah keharamane kotlul aulad larangan kedua. wala taqrabuz zina bahasane halus ojo medak-medak sira ing perbuatan zina bahasane mboten wala tazinu wala tazinu ojo zina mboten ojo medak-medak medak-medak zina asale yo ngeti-ngetinan. Ngetine asale sithik-sithik, lirik-lirikan. Malah berpandang-pandangan rada tajam. saka adoh, malah meda, malah meda. Oke. Wala takrobu. Terus akhirnya yo sing dadi sebabe zina. kawite selaman ya laro-laroan laro-laroane kedarung tenanan iku wae dak kena apa maneh zina oh. tapi sing dimaksud iki wala takrabu mulai sing marahi ndadekake wong berbuat zina apa nganti tumeka zina iki luwih halus tinimbang aja zina kadang kirim-kiriman surat telepon-teleponan iki wala takrab zina iki wong tuwa kudu ngerti anak saiki pinter HP pirang-pirang ya kadang-kadang wala takrab zina innahu satamne zina kana iku napa zina fahisatan kerbu perbuatan sing jember sing elek banget wasa alan saelek-eleke perbuatan apane sabila lakune yaiku zina wasa alan iku saelek ele barang apane sabilan lan dalane huwa yaiku zina zina ku perbuatan sing paling jember tidak nele zina iku sing lanang isih senggel sing wedok ya senggel tegese durung tau rabi sing sah kula wangsuli e waleh Nek perbuatan zina ku dilakoni dening wong lanang utawa wong wedok sing durung tau nindakake pernikahan sing sah. Hukumane jilid ping 100. Jilid ping 100. Sing digo jilid nek cara anu kok dadung ngono. kulit di dipelintir lan ora kena nganggo jaket kudu mbledeh iku dia ping nek sing zina iki wis tau duwe bojo sing sah wis tau nikah hukuman hukumane rajam rajam niku cara Arab cara jawane dibalange watu nganti sak matine kula ponate nalika haji ingkang kaping gangsal wingenane dijak Pak Kyai Syafiq Nashat rengene Al-Balad nak Jeddah tempat kisos nangane tempat kisos Dikau ten tempat sing kanggo pembalangan. Kuwonge dilebok no tenggeriku katok kenggon sirah tok. Terus dibalangi watu ora gede-gede watune lan ora cilik-cilik. Nek cilik kesuwen matine, nek gede gelis mati. Tadi semedeng. Iku di nek nuju ana rajam diawali karo wali kota. wali kota sing ngantem dikit terus berangsur-angsur ana sing nunggu ni nek wis mati wis ora kena dibalang maneh hukuman donya ya donya iki ana aturane kudarane rajam diterangake tengene Quran nalika jilid lan nalikum balang wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir nek nah, balang atau jilid ora kena ana ati welas ase saake mboten angsal haram saake ya terus limbalang diindik-indikno haram ndak rawane ora usah melu iki carane Islam ya nah, iki sementara wong berpikir kok kejem ya aturan Islam nah, iku pikiran cetek Jadi pikirane manusa sing cetek cara Jawa kuno cempluk pikiran sing cempluk wong sinamukson dibalang nganti mati kok saake ya iku pikiran jempluk piye kok jempluk ora ngerti nek dadi anak anak iki ora terhormat wong tuwa ra ndesake karo anak iki anak iki anak lamjadah, jadah nek masyarakat ora terhormat Angger wong maido, alah kowe ku anak lam kuar. Iki anak kan disakake. Kono diwadan-wadane. Sebabe sapa? Wong tuane. Senengane wong tuwa rak ndhe sakake. Rak ndhe welas asih karo anak. Wong sing ora ndhe welas asih kudu dibari. Oh, lho. Iki carane. Mulane nek sampean pelajari hukum Islam hebat. maneh masalah potong tangan kanggone maling wong nyolong sementara wong sing pikirane jempluk kula nganggo istilah Jawa wae wong sing pikirane jempluk wong KKN kok diketok takane wah ora ndepri kemanusiaan sakake iku pikiran cempluk tapi engko nek pikirane ndolor la yo rakyat kecil-kecil tarik pajak PBB pajak bumi bangunan tanah sithik wae dipajeki omah ya ana yaene ora didandani tetep pajak terus tutup dhuwur ketemu di keruk karo wong siji wong mau jenengane rande pri kemanusiaan. Ketok wae tangane ngene iku. Lho, nek wis ndolor malah makul rasional hukum Islam. Saman kalau nek ngelingi awak sampean dipaceki terus terus eling nak dhuwur. Ana wong KKN, ana telung puluh miliar, petang puluh miliar. Sampai aku gregetin, aku kayak nganti tak dol-dolno nek bayar pajak ana dhuwur dikeruk ngene ku kebangetan wae kok kira-kira wonge ngaku nek ngarepake jenengan mengko ora sampean kruwek iya nek sing kena sampean tho ane sing sak masjid kena kabeh kan kruwek kabeh niki mulane nek mikir aja cempluk ya nek mikir sing landung mangke sampean ngerti kebenarane Quran Mulane nek ana Saudi Arabia niku anggar KKN ketok tangane. Hmm, niki carane diketok tangane. Kata pengemis-pengemis sing durung tangane ketokan, durung licip, katak licip niku bar diketok tangane. Hmm, niki carane. Wangsul dateng perbuatan zina, perbuatan sing kejem iku. Mulane nek si joko si Prawan jilid ping satu engko nek nganti wis tau nikah raja kok nganti ngono sebab napa wong zina ku angger gelem ngaku angel tiang lakon zina gak gelem ngaku nek zina ora iso kecekel lho piye nek ra gelem ngaku kudu ana saksi papat saksi papat sing adil-adil sing ngerti mlakune nek kudu khulus sik fisik kudu ngerti kan angel lagek siji ngerti ngono terus lagek ngundang kancane kono wis dijabut karena niki lho angel angger wonge ora ngaku ora bakal kecekel zina la wong dakwa zina nek dak ana saksi papat sing dakwa niki malah dijilid dijilid ping 80 dadi angel penatrapan zina siksaan zina ku angel hmm. lah nek wonge ngaku lah di dijilid nek Joko dirajam nek nate sahabat Kanjeng Nabi zina niku Kanjeng Nabi carane nakonis kula zina Kanjeng Nabi ora ngono nalake demek-demekan tok mboten pun Oh nek menawa lagi ambung apa? Mboten saestu pun pancen sahabat. ngaku wong saiki kon ngaku ngono gelem ana ora <laughs> ora ora ana sahabat ngaku wis tenan pun ah, wis dilakokake khat hmm, iki jenenge terus dipasang nang ngene tempat khudud lan sahabat nang pancen niate tobat dadi kondo timbang dihukum nang akhirat alung mesisan iki niku sahabat Ha niki perlu dingerteni sahabat nglakoni dosa iso iso. Hmm, nek Kanjeng Nabi nglakoni dosa mboten saged. Ha sebute nek Kanjeng Nabi ku maksum ora bakal tumibo ning ngene duraka. Nek liyane nabi, bangsa sahabat, para wali, para ulama, kiai lan liyane iso tumiba nek ngene dosa. Ngene iki ngaji, ning aja lucu kok Kyai dijebak serbane kowe ku iso nglakoni dosa ye ye dieling-eling aja wadane degradasi kiai enak-enak dosa sampean dosa niku <laughs> oh aku ku niatku ngelengkol ngelengke kok yo ora ora usah di demek serbane ra <laughs> jadi ana aturane ya. Hmm, iki. Ya. Ibab zina. Nomor telu pembunuhan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Lan aja mateni sira kabeh nafsa ing awak-awakan allati haramallahu kang ngaramake Allah ing latih illa bil haqqi krana kelawan ana urusan haram mateni wong tanpo ana hak nek ana hak mateni kenging contone mateni ana hak contone kaya wong lakoni zina muhsan ngaku atau kecekel atas saksi sing perlu dadi tumibane khat niki pembunuhan kengeng utawa tiang mejai tiang ngaku mangkotalah kutilah <coughs> nah ngono wae nek ora diapura karo warise ya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa Ne ono wong terjadi pembunuhan kisos berjalan Tapi faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan nek kira-kira dimaafke karo keluarga bisa mudun gantine kisos dendo piro unta 100 hmm, iki sampean kersane ngerti ajine manusa niki kedadean kedadean nalika kula kesah haji kaping wolong puluh <coughs> songo. Wonten sedulur saking sayung demak. Niku lunga haji bareng teng maktab sing lanang niku cara kudus awake mriyang-mriyang. Lah sing wedok <coughs> Pak nek awake kirang sekeca mboten usah teng masjid. lah sing nang nang suli ora aku tetep ring masjid mati matilah nek balko masjid eh ngomong ngeten iki elek mestine lah engko ngapik aku tak ring masjid dungakno sehat malah apik kok mati matilah nek ko masjid sajane kaya apik lonteng Mekah niku ngomong iku tultes <clears throat> sido ngasaran ing masjid metu saka masjid tabrak taksi mati Moga wede es mati matilah nek ke masjid nah mati tenan. <coughs> lah sopir meka ngerti kisos berjalan tengriko mangkotalah kutilah Terus di pasien di pasien di rumah sakit sopir nututi nututi gawe surat pernyataan nyuwun tanda tangan karo waris pokoknya memaafkan nangger kue gelem maafake engko dendane tak bayar itu untuk tanda tangan pengampunan sangka waris faman ufiya min akhihi syai'un fattiba umbil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan ki surat al-baqarah juz kalih super bunga ra mekakat pasien sida mati terus ditotal niki tahun sangang wolung puluh songo jadi seperiki nembe gangsal belas tahun kurus real nembe 250. Nek nah, sakniki jarene 2500 kadang-kadang 3000 sakniki sak real. Niki jaman 250. Niku unta 100 kira-kira penyaji 57 juta. Nek nah, saiki sampean pingno 10. 57 berarti 570 juta setengah miliar punjul barang si sewedok takoni karo kancane piye masih wawon halah kula pun angsal seket pitu juta mawon kala si wedok seneng eneni dadi niki namine wong wedok sing kurang apik niku senengane ngedel wong lanang Engko waline sing sing mati ku bapake kok. Bingung sampean. Ngene iki carane le maknane li waliyahi warise. Nek sing mateni anak ya bapak dulur. Nek sing mateni bapak sing dipateni bapak ya anak niki li waliyahi. Mbah, mbah wis mati sadurunge bapak. Hmm. Warise tak paringi sultanan ing kekuasaan bales hmm. nek ana wong dipateni wong warise wong sing dipateni duwe hak bales tapi nek bales fala yusrif fil qatl monggo jeleluwian sapa wali fil qati ing dalem pembunuhane nek mati iku disuduk ya ya balese ya nyuduk iki aturane matine dibedil balese ya dibedil iki cara Islam pembunuhan se pembunuhan sing pas dibedil ya dibedil disembelih ya disembelih carane ngono ora mateni dibedil terus balese diobong niki namanya mboten ana mboten pas fala yusrif fil qatl ngene iki sing ngerti ya pemerintah yang pemerintah sing bahkan ahli kisos niku sing ngerti ukurane hmm. innahu satemene wali Karena kono sapa wali mansuran ku dibela menurut agama diberi kesempatan. Iki nek mat ini ora hak. Tapi nah niki perlu ngerti. Upamane ana wong dirampok. Ya. Sing di omah wong sing arep dirampok ki pinter main, main silat. duantem pedang gak popo diwanu kedarung kesambel kesepak mati sing rampok dibales mboten mboten dosa napa mboten mboten kire sing diarani membela diri bela diri jadi wong arep dirampok, arep dipateni, dilalah sing rampok mati kabeh. pamane sing di sing di omah di ngelmu sebulan waduh rampoke 10 sebul mati kabeh dibalas mboten mboten apa-apa hmm. niki Anak nganti sing dirampok mati jenengane wa mangkutilah mazluman hmm. yeah. ya badane masalah kotlu terus masalah malul yatim wala taqrabu lan aja nyedak-nyedak sira malal yatimi ing bandane anak yatim illa billati kejupuk kelawan tingkah ya kang tailati ahsanu kuluh bagus hatta yabluwa sehingga tumekosi anak yatim yasud asuddahu ing umur dewasa wa aufulan nepatono siro bil ahdi kelawan janji innal ahda sak temene janji kana iku janji mas'ulaku dituntut diminta pertanggung jawab nah ini masalah anak yatim bandane anak yatim perlu diwi pengertian dikit takrif yatim takrif yatim yaiku bocah mbuh lanang mbuh wedok ditinggal mati bapak eh bocah mau durung balik iki jenenge yatim masalah yatim padha uga anake wong Islam atau anake wong kafir padha Ini keterangan tengene jamek sogir. Jamek sogir ku hadis himpunan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam Jalaluddin As-Sayuti ku Al-Hafidh apal hadis satus ewu. Lha niku digawe abjad tengene jamek sogir niku kira-kira walaupun maos nih kan punjil sitik. Niku jamek sogir. Nah, masalah yatim. Hadise atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa dari hajatak. Pengen gue lunak ramah hatimu, hajatmu keturutan, pengen sahabat jawab inggih irhamil yatim sayangi anak-anak yatim wamsah sahu sebagai tanda sayang hapus kepalane waat at'imhu amik amik beri santunan sesuap nasi sisandangi diweke duit Yalin kalbuk lunak atimu watu trik hajatak hajamu terketurutan. Lah pelanggaran yatim bocah lanang atau wedok ditinggal mati bapak eh bocah mau durung balik niku yatim podo go anak wong kafir atau wong islam podo yatim lah pelanggaran umur balik menurut madhab syafi'i umur 15 tahun umur balik keterangan dengan tafsir jalalain Nakone wabdalul yatama hatta idza balagun nikah. Nakone an nikah ajil bulu inda syafi'i khamsata asyrata sanatan. Lah takone sawine menurut mazhab Hanafi lan Maliki umur balek 18 tahun. Yo ta, tafsir idza balagun nikah niki. Hmm. Lah wis naliko anak yatim ditinggal bapak eh, kan untuk waris nek bapake asale sugih warise kan akeh lah piye bandane nak yatim mung bocah lagi umur setahun rong tahun utawa durung dolor piye aturane bandane direksa apa ora Eng mongko nak kono wala takrobu malal yatimi. Quran niku hmm. buatan siji tok. Nah, niki carane. Nah. Wayas alu naka anil yatama Kul islahul lahum khair Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Walau sya'allahu la'a'natakum Innallaha azizun hakim Surat Al-Baqarah juz Kaleh nek ana anak yatim nek kira-kira hurung iso nasarafake bandane terus ibu utawa kangane utawa dulure melu-melu bantu reksa, kenging kenging wa in tukhalituhum fa ikhwanukum nek nuju serumah campur ya sireken sedulur piye tegese nah niki bocah yatim ya mangan wong sing rumati ya mangan apa kira-kira ngliwet Dewi-dewi, adang Dewi-dewi, masa Dewi-dewi, kan entek akeh Ki carane piye wis dicampur carane ngene kira-kira wong rumati bocah ngono ku sedina opane pira mbok kon ngrumati wong ngono ku sedina pira lah sampean statuse wong fakir apa sugih wa mangka ghaniyan falyastafif wa mangka faqiran falyakul bil ma'ruf surat an-nisa juz 4 ya nek sampean status wong sugih wates wong suke ora kena melok-melok mangan. Mangan bandane anak yatim. Tapi nek sampean golongan-golongan fakir kena mangan sing sak murwate. Wong rumati anak yatim ku sedina piro Pamane sedina sepuluh Kuwi iso tit dit hebu sedina limolas kuwi iso jikuk limolas bicarane nek fakir nek sugih ora kena. Ana anu kadang-kadang aku tak melu fakir rae wong sugih ra mekakat tu karepe awake ku direken fakir ngono lho iku ya gedhe wong medit niku. Engko tikus mara. Hmm, ya. Ya, niki. Dadi Quran ku menata ngono. Dadi enak. Ora ana aturan agama Islam sing abot kelo ora ana. wa ma ja'ala 'alaikum fitini min haraj ora ana agama Islam kok angel-angel kok ora ana gampang kowe klebu fakir melok mangan ngono ngono mangane puluhane gedhe ae karuan wong gedhe karo cah cilik puluhane akeh sing gedhe ra kok lucu wis karuan Nah, niki carane. Tapi aja lucu. Sing anak bekir tempe tahu sing saban utek terus wala haram bil ma'ruf sing sak mati yo hmm, niki carane dadi kengen ngrumati ta nah, kanggone sing iso dagangake malah dianjurke ittajiru malal yatim bandane anak yatim kuwi didagangke nek pancen kuwi ahli dagang nek kira-kira ora ahli dagang ya aja didagangake jombrot lah piye carane didokok dititipake ning bang. nek kira-kira ana omah nguwateri iku nek dite anak yatim maki nek dite wing 10000 ala dokok bank lah apalane dite 10000 kok Gue nak diting nanti miliatan, doko omah materi, kok bang, kenging, kenging, putusan mukororot Nahdlatul Ulama Al Juzul Awal. Saman kula dudu inggon gonane dadi ora sarenggonku. Karek luru kitabe ana apa ora nek dak ana ya takon sing ana. Hmm, iki carane dadi kula duduake nggen-ngene. Dadi mangke kepenak ngoten lah ngaji. Dadi wis ana. Dadi didokok nang ning bank kanggo nyelametake dhuwit kenging. Kanggo nyelametake. Nah. ki wetu to genti kok walang ati to bang barang lah ya iki eh, bab yatim dadi mamlu ngrumati anak yatim melok mangan pamane mbah-mbah melok anu sabune pokoke sak madya bil ma'ruf iku sak madya carane ukurane ngeten lho nek sampean gadah pembantu ngrumati rumah tangan jenengan niku sedinane opane pira niku nggih ukuran niku nek sampean statuse fakir nek statuse sampean sugih haram melu mangan-mangan dalile wa mangkana ghaniyan falyastafif wa mangkana faqiron falyakul bil ma'ruf niki bab yatim dadi apik ngoten lho la engko nek wis dewasa lah panggenane dewasa Nek cara Imam Syafi'i umur 15 tahun Nek cara Imam Hanafi Maliki umur 18 tahun Wis dewasa Wis iso mandiri Diteserahno hmm, Barang-barangnya diserahno Duit nek rupa duit ah, Nek rupa barang-barang Mobil, omah, lan lialane Stripikate diwino Ini aturannya ngono بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا innal ahda kana mas'ula summa qala wa auful kaila bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة تعدل صلوات المسلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين